tuwing umaga. Magandang gabi po. Welcome to Psycho Clock Habit! <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Classic na classic naman yung umpisa natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ton, sa pagdala ng tape mo, ha? <laughs> Diyos ko si Kyle. In fairness kay Kyle, ay, wag na sabihin. <laughs> classic! classic, classic. Oo. Oh. So, maraming salamat po sa ano, mga mabubuting tao na. Oo, kasi yung topic Oo. po natin ngayong gabi ay tungkol kay Yoyo. <laughs> Opo, akala mo, ha? <laughs> so, paano po natin pagtatagpiin yung ating share on air at si Yoyoy Villamil? ah, abangan niyo po yan. Magandang, magandang gabi at maraming salamat po sa pagtutok sa Star Talk Not Habit. Sa mga linggo-linggo tumututok sa atin na hindi natin nababate Oo every nga, Thursday. Na po. Pero maraming maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Yes. So, ngayong gabi, very exciting yung topic Correct. natin. At pinagpapatuloy natin yung ating theme this November. Yes. Psych and... Our hot, hot, hot friends. friends. So, tonight, meron tayong kasamang ito naman. Ito totoo hot talaga. Sobra. sobra. Personification naman ito ng hotness. Sobra. Grabe. Kung nakita nila yung ating promo picture sa <laughs> sa uh, Facebook, Facebook, akala nila soft porn. <laughs> yung pag-uusapan natin, eh. hindi po, ano, talagang ganun yata ang ginagawa nila doon sa oh, kanilang... Oo, yung position. Position. <laughs> Very ano common. Correct, no? Oo. oh, oh. Ano, Miss Shay, gusto mo bang update muna natin ating mga tagapakinig sa ating uh, yes. FB ah, ano ba? Likes. Number of likes. Number of likes. <laughs> Oo, kasi pet every week, no, ginagawa talaga natin. True. Alam mo ba to na meron na tayong 1,334 likes. Thank you so much. Plus minus spammers <laughs> <laughs> hindi namin ma... <laughs> Hindi namin account for eh. Basta 1,330 plus minus pa. <laughs> but it's always nice to assume good. Yes. Diba? Na, no? Lahat yan. I like talaga tayo. True. So maraming salamat po. No? At Thank again, you. try po na aming paalala sa inyo. Tulungan niyo po kami to promote the show by... Ah, napansin ko lang gumaganda yung posture ko ngayon. Sa taas ng microphone. Pero sa ibaba, di ba? Sakit na likod ko. <laughs> okay. okay. Ito na. Mm. So, pwede ba uh, magkumustahan muna tayo ngayong okay. gabi? Di ba? Sige, ah, kakasimula. Ito yung ating uh, unang linggo ng klase. Oo. So, pero yung kumusta natin walang kinalaman sa <laughs> klase. Oo nga, nagtataka ba sa binabanggit? Pero, welcome sa UP. Opo, sa so lahat ng mga estudyante natin. Estudyante sa UP. First uh, week po ng classes sa second sem. Correct, no? Um, So, okay. So, especially yung ating kum... Oh! Ay, sorry. sorry. <laughs> Naligla pa ako. Bisita kami. <laughs> Basta naman yung ganun spontaneity. Yung tawag po dun sa radio ay spontaneity. <laughs> Ang sarap. Diba? Ang sarap pagkakaumo. Right. Okay. So anyway, special po yung kumusta natin ngayon kasi may tayong special guest. Oo. Na parang huhulaan niya yung hmm. sitwasyon o scenario kung kailan to naganap. No? Ang ganda talaga ng mga naiisip mo to. Correct. No? So, ito hmm. po yung mangyari. So, meron kaming babanggiting sitwasyon. Tapos sasabihin niya, ano kaya yung nangyari ng mga panahong yan? Ready po, special, Mr. Special Guest? Kumanda ka rin to. Sa ininda ko para sa'yo. <laughs> Akala mo? Okay, sige po. Mr. Special Guest, sa tingin ninyo, ano kaya yung nangyayari or ginagawa ni Miss Che nung sina... Ito, totoo po ito nangyari. Ah? Nung sinabihan siya nito, binilaan mo na yan. Subo mo na. <laughs> Sabi niya lang po yung naganapan na sinabi niya si Miss Chay na binilaan mo na yan, subo mo na. Ang tanong, bakit alam mo? <laughs> Anong ginagawa mo? Ah, dahil ako'y espiya doon, di ba? So, so, Mr. Special Guest, sa tingin niyo ano po yung nangyayari ng mga panahong yan? Kumakain siya lollipop. <laughs> yung sumisabay yung lollipop. Close. Kasi tingin pa yung mga nakikinig sa atin, ano po kayong ginagawa ni Miss Che noong mga panahon na yan? Nasinabihan siya, binilaan mo na yan, isubo mo na. Ang totoo po, ito yan. Sabihin ko natin yung context, no? oh, sige, Kasi sige. Bin- meron tayong alumna na mm. binigyan tayo ng tsokolate. Mm-mm. Tapos dahil nagsisweet-sweetan kami ni Miss Che, sinusubuan ko siya ng tsokolate. <laughs> Tapos ang ginawa, binilaan niya yung isang portion, anin ko yun. <laughs> Nagpapakita ng gilas lahat. <laughs> so, inutusan ko siyang isubo na niya yung bahaging dinilaan. Kasi ganun yun, kung dinilaan mo, wag kang, walang Oo. touch move. Hiyang-hiya na ako sa ginagawa ko. <laughs> Or lip move mo, dinilaan mo. <laughs> I like it. Itodo mo na. Oo, itodo mo na. Oo. Subo mo Kasi kung hindi mo naman nakaya, na, Okay sobrang, na. ah, sige. <laughs> Ayun, sabi ko na sana kung sobrang dami na pumasok lang sa bibig mo, pwede mo namang iliwa yung kalahati. Hindi. O sige. Basta maintain mo yung kalahati sa loob. Huwag mo akong turuan. <laughs> okay. Okay. It's my turn. Okay. Oh, ito wala ako nung naganap <laughs> ng mga pangyayari. Oo. Oh, <laughs> Bakit ba nag-chirp-chirp? may nag-chirp-chirp sa akin. Mm. Ano naman ang ginagawa kay Ton? Anong ginagawa kay Ton? Ay, ginagawa ni Ton, no? Anong sinabihan siya nito? Tiisin mo lang yung sakit konti na lang. Huwag ka kasing malikot. <laughs> Ayan, Mr. Special Guest, what do you think ah. was <laughs> happening at that time? Baka nag-exercise siya, sinistretch siya. Ah! Oh! In fairness, kanina natin natutunan yan, di ba? Na, para umpisa, medyo hmm. masakit yung stretching at hindi dapat maging malikot o maharot, di ba? Kasi baka ma-injure. Oo, baka ma-injure. Hindi, pero yung totoong nangyayari po nun, pinaplock yung eyebrow. Ano. <laughs> Hindi na ako ko. Kung makita niyo po ako live nila, eh, makikita niyo po na makapal talaga ang kilay ko. no? Tingin mo lang yung sakit, konti na lang. Papantay din yung eyebrows. Huwag ka kasi ko. Ano ah, ganun ba? Ganun ba kasakit <laughs> yun? Sige. Okay. Kayo po, kaya, ano kaya yung mga sitwasyon na pwedeng naroroon kayo na masabihan kayo ng dinilaan mo na yan, isubo mo na? Mm, o kaya na masabihan kayo na tiisin mo lang yung sakit, konti na lang. <laughs> Huwag ka kasing malikot. <laughs> Kung meron po kayong mga mm-hmm. sitwasyon na naiisip, pwede niyo pong i-post yung mga sagot niya sa ating Facebook page. O kaya, eh, mag-text kayo o tumawag kayo sa amin. Siyempre, huwag niyo kalimutan ang aming hotline. 503 8288 at 0927-220-8332. Yay! Okay, sige. Now, Oo, pag-usapan na natin yung topic natin sobrang excited tonight. tayo tonight. That's true. Last week, architecture ngayon, Architecture, another hot, hot friend. from the College of Human, Human Kinetics. Why not? Okay. Pero bago natin pag-usapan yung Mhm. um, exact topic Right. natin, Oo. I think this is also a good tribute, no? Oh, uh, This perfect, topic is a good actually. tribute for Manny Pacquiao. Correct. Kaya alam lang natin, laban na naman siya sa Sunday. So, perfect na sports pag-usapan natin oh, and exercise. Tapos may laban siya sa Sunday. Sunday. Good luck, Tito Manny. Tito Manny. <laughs> <laughs> Kaya po, yung aming uh, title for this ah, ah, evening is an homage. Oo, ano It's not a French show. It's homage. French Lager. <laughs> Homage. Homage po ito para kay, hindi sa nag-iisang Manny Pacquiao. Oo, pero pronounce it correctly ah. Manny, hindi money. It's Manny It's Pacquiao. Manny. Oo, kasi kil- importante yan sa title natin tonight. Alright. Oo. Oo. Kasi iba yung Manny sa, sa money. money. Okay. So, eto na po yung title natin <laughs> ngayong gabi. Ready, Miss Shay? Okay, I'm ready. Okay, para sa ito, Money. okay. Let's go! And, one, two, three. Sunod-sunod. <laughs> Basahin na lang. Bakit pa? <laughs> And sorry po, sorry po. One, two, three. Sunod-sunod na blow, sunod-sunod na jab. jab, okay? Sunod-sunod na blow. Sunod-sunod na jab. jab. Okay? Okay. Miss Che. <laughs> so, mahilig ka ba? <laughs> So, I mean, okay lang ba sa'yo na? <laughs> Alam mo yun, makaranas ka ng blow. makaranas. Matinding blow sa buhay mo. Siyempre, ayaw natin yun. Oo ano Pero, naman. Nangyayari eh. <laughs> na wala kang kalaban-laban? Ano? Ano ba Hello, sa buhay natin na nangyayari talaga. Okay. Oo, pero minsan tayo rin naman yung nagbibigay nun sa iba. Ah, oo. oo naman. Oo. Oo. oo. Well, well, sinasadya o hindi. Sinasadya o hindi. True. Oo. Ikaw, Ton. <laughs> <laughs> Mahilig ka ba sa jab? <laughs> ako, ayoko talaga. Hindi ako komportable. Kasi, hindi kasi ikaw boy, yung kaswalo? Gusto mo sinasapak-sapak ka na ginagawa. Ay, hindi ako talaga yung maharot kind of activities. Eh, gusto ko yung, yung wala masyadong pain or mm. discomfort. <laughs> Ay, yung bisita kaya na So, ikaw? Mahilig ako sa blow. Ako? Mahilig sa jab. Ay, yung bisita kaya natin. <laughs> Put one and one together. Mahilig ka ba sa... Suntuka. <laughs> Api. Depende. <laughs> Depende. mamaya, na-explore pa natin yan. Oo, no? pag-uusapan natin yan mamaya. Correct. Okay. Kasi ang topic natin tonight, Ton, ay may, kinalapa, may kinalaman sa sa combination ng physical activity at Correct. psychology. Why not? Oo, pero later on, uh, i-explain natin ano bang klaseng physical activities yung pinag-uusapan natin. Sige, no? At ah, mm-hmm. uh, mamaya, ipapakilala namin sa inyo yung aming very, very special guest. But in the meantime, habang pinag-iisipan niyo po kung mas gusto ninyong mablow or ma-jab, <laughs> no, meron po kami isang pahatid balita. Social, okay. So, tinatawagan ng lahat ng mga kompositor at musikero na lumahok sa national contest para sa paglikha ng UP Alumni Association Anthem. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pilipino Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ang mananalong piyesa ay dapat tumukoy sa pag-ibig sa UP at may pinakamahusay na lapat ng musika sa titik na isinulat ng multi-awarded na Makatang si Professor Jimmy Abad. Ang contest ay mula October 1 hanggang November 30, 2010. Ang grand winner Bongo Pompeno magkakamit ng 30,000 piso. Ito, money ito. At dalawang round-trip tickets to Boracay. Pwede kayo magsama ng money, no? At ang mananalong pyesa ay aawitin ng UP Singing Ambassador sa dating na ah. December Carillion Concert at sa Lantern Parade. O, malapit na. Para sa karagdagang detalye, tumawag lamang sa UP Alumni Association sa 920-6868. Maraming salamat. <laughs> May <laughs> ano pang ginawa mo at may naiipit? Minsan talaga pag nagja mga sumasabot <laughs> minsan. Lalamuin ng gano'n. Oh, sige. So, okay. bago tayo mag-break, I think, kailangan na natin ipakilala yung ating... Oo, oh, oh, correct. No? So, okay. Oh. parang, kasi narinig yun naman yung boses niya. So, why not introduce na namin siya sa inyo? We love yes. him! Yes, we love him so much. Okay. Graduate po siya ng BS Sports Science at meron siyang Master's, Master's in PE. Physical Education, major in? Dance. Dance. Minor in? Singing. <laughs> Sample. Later. Okay. Okay. Isa siya sa mga pinakamagaling na yogi sa bansa. At, mm-hmm. alam mo ba kung saan siya trained? Saan? Sa India, sa Thailand, at sa Mars. Ay! Oo, balita ko. sa Sinakoke? Naturuan na niya eh, na. Eh, okay. Alam mo, na si Stretch Sinakoke, no? Sa yoga. Oo. At, sobrang proud tayo kasi former assistant coach siya ng multi-awarded UP Pep Squad. Why Bakit not? sinasabi yun? May energy ko. Correct. lang. UP Pep Squad! <laughs> okay. Okay, at syempre faculty member siya. Mhm. Nagtuturo siya ng sports site sa CHK. Pero pwedeng magiting ko na, naging teacher ko yung bisita natin <laughs> ngayon sa PE at ano yung PE na yun? ano kaya yun? Cheerle cheerleading. cheerleading. <laughs> <laughs> na second sim. Kung saan ako napunta. Ang saya. Oh, okay. Pero, kung teacher mo siya, mm-hmm. naging teacher ko rin siya. Saan? Pero hindi sa, in, not in the formal okay. sense. So, siya ang aking Pilates instructor. Why not? Siya okay. responsible dito sa aking katawan. <laughs> okay. At uh, nagdadabal din siya currently sa exercise, exercise psychology yeah. research. Okay. At nagtuturo rin siya ng graduate courses sa CHA. Bongga po yung bisita namin okay. ngayon. Ladies and gentlemen, let's all welcome Professor, Professor Jonathan Cagas! Yay! Yay! Before we pause for a break, Hi. <laughs> Hello sa mga makikinig. Yay! Later on. Correct. We'll hear more of Sir John sa pagbabalik yan ng Psycho Clock Habit. Hello ka na ba? Perfect yan for this cold weather. Na pag mainit yung sopas, why don't you blow it over and over <laughs> again? Love it. Nababalik na naman po ako si Ten. Ako si Che. Kasama pa rin natin ang ating special guest tonight, Professor John Cagas. At ito pa rin ang Psycho Clock Habit. Habit. Okay, so simulan na natin. Hi, John! Hello! Yan, kasi nabanggit natin kanina na ang kurso mo nung college Mhm. ay sports, Sports science. Correct. Ano ba yun exactly? Ah, sports science, basically, nag, pinag-aaralan namin yung, ah, pinag-aaralan namin kung ano to yung scientific aspect nung mm-hmm. ng sports like for example yung physiology kung ano yung mga kung paano yung energy production ng body tapos wow. uh, biomechanics din so for example pag sport mo volleyball kung paano ba yung gumagalaw yung katawan sa mm-hmm. sa volleyball kung ano yung mga technique na proper tsaka nakaka-prevent ng injuries mm-hmm. tapos actually kasama dito yung yun nga, yung sa psychology kasi like uh, paano mo prepare yung athlete mm-hmm. tapos para hindi Ata, mm. parang hindi ma-pressure or yung tipong yeah. kapag, di ba, pag atleta ka kailangan, focus ka. Mm-hmm. Tapos minsan kasi sobrang daming pressure, kunwari, andun yung family mo or uh, girlfriend mo sa audience, mm-hmm. tapos hindi ka makakapag-perform maayos. So yan, pinag-aaralan yeah. namin yun sa ano. Sa, Oo, yung mga social facilitation components, no? Mm-hmm. Uh, pero ito, personal question, paano ka napunta sa sports science? Uh-huh. Was that really an interest? Nung, nung simula pa lang yan talaga yung gusto mong kunin? Ah, uh, kinakaban kasi ako sa ENG. <laughs> hindi, hindi. Oh, kasi excited ako sa ENG. Ah, tapos, okay. every SEM, kinakaban ako kung papasa ako <laughs> Pumasa naman ako ng first, uh, first year ko. Tapos, yeah pero sports ako, uh, sports minded kasi mm-hmm. high school. Overseas. Overseas. Mm-hmm. Tapos, yun na nga, nakita ko yung sports science na program sa CHK. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm. sa sec- pagka second year ko, uh, nag-decide ako na mag-shift. Mag-shift na. Uh, At mukhang i- i- perfect choice. Oo. Oh, no? Doon ka nag-bloom. Oo. At saka, mm-hmm. kanina nabanggit mo rin yung psychology, mm-hmm. important oh, aspect eh. ng sports science. Kasi ang papansin natin, di ba, mm-hmm. nagtuturo tayo ng Psych 101, yung yes. general section, mm-hmm. psikolohiyang Pilipino required. Lagi lang sinasabi, mm-hmm. required mm-hmm. kami na sport science. So, it, dito talaga malinaw, may link yung psychology at yung sport science. Ba't nga Oo. ba? Ah, ang nire-require namin siya para dun sa course na SS161, mm-hmm. which is Psychology in Sports. Mm-hmm. Ah, so, so may course na yung gano'n. Oo, may course na. Yun yung tinuturo mo? Oo. Nice. <laughs> Ah, oo. Okay, from so, expertise. Bukod dun sa mga social facilitation factors na nabanggit mm-hmm. mo kanina, ano pa yung mga ibang parts ng psychology na importante mm-hmm. para mm-hmm. ituro mm-hmm. sa mga nag-aaral ng sports science? Right. Uh, uh, actually, uh, yung sa, sa psychology and sports, uh, tinuturo dun or inaaral namin dun kung ano yung nakakapag-motivate sa mga tao, sa mm-hmm. athletes. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Tapos actually, na, uh, da- dalawang aspeto kasi yung psychology and sports. Mm-hmm. Actually, sports tsaka exercise. Yes. Oh, okay. okay. So, That's interesting. may, may kaibahan. Okay. Exercise, science. Tsaka sports, sports psych. Oh, okay. Mm. Oh, kasi yung sa sports psych, may na, mas nakafocus ka dun sa performance. Mm-hmm. So, yung perform- performance sa sports, okay. kailangan mas uh, magaling ka mag-perform sa, kunwari, sa uh, running or sa swimming. Yes. Mm-hmm. Well, or sa javelin exercise... throw. <laughs> <laughs> Meron actually. Or sa boxing. Pero ano ba yung mabigat shot put? Oh, uh, something. Oh. Like for example, kay Manny Pacquiao, paano siya nag-prepare mentally sa sa game niya sa game. Sunday ba yun? Ah, Oo, oh, Sunday. Yeah. Uh, Sunday. So, yun, yun yung pinag-aaralan sa sports, sports psych. Tapos sa exercise psych naman, more on yung mga common tao. So, mm-hmm. hindi hindi mga atleta yung pinag-aaralan. Okay. Okay sa pang Pero kahit alin din, wala ako. Hindi <laughs> ako, like, exercise, uh, guess what? Actually, wala akong pag-exercise. Wala akong lugar. Uh, Non-exercisers. ah, ay so, pwede. Um, uh, kasama pa, kasama pa rin. Oo. Oh, <laughs> Kasi baka pwede ka pa naman pumasok. Doon sa, ah, saan? Ah, <laughs> sa kahit alin doon category, oh. Ah, kung exercise or sport. Naku, mga interesting to, ah. So, pag-exercise psych naman, mm-hmm. mas nag-focus saan? Sa? Sa, yan, psych. parang inaalala namin kung paano, uh, ano yung mga benefits ng exercise, mm-hmm. sa, sa exercisers, uh-huh. Tapos inaaral natin doon kung bakit hindi nag-exercise yung ibang tao. Mm-mm. Tapos kung paano natin sila ma-motivate Ayun. para mag-exercise. Okay. Gusto yan ang talaga itatanong ko sa sa'yo maya-maya lang. Oo, oo. Mm. kaya importante talagang paghiwalayin yung dalawa. Mhm. Kasi ngayong gabi, magfo-focus tayo sa exercise psychology. Right. Okay. Okay, but it's good to know, no? Mhm. Na kahit sa ibang disiplina, importante talaga ang psychology. True. Oo, hindi lang yung galaw-galaw. Mm. Siguro maganda pag-usapan din natin ngayon kasi we're talking about exercise psychology. Mm-hmm. mm-hmm. Siyempre may mga bagay tayong ginagawa mm-hmm. na physical activity mm-hmm. that might not be considered as a form of exercise. Oo ano nga. differentiate. Ay, oh. Oo. So, actually sa pag ah, yung exercise psychology, sinasabi sa iba na it's a study of physical activity behavior. Ang yeah. exercise uh, again? Yeah, ex- uh, the study? exercise psychology, uh, study of physical activity behavior. Physical yeah. activity, activity behavior. behavior. Ang dami physical activity. Oh, uh, oh. Eh, siya. Like scratching my head. Actually, part yun. So, mo- ay, eh, mo- eh, movement kasi yung ano, physical activity. Okay. Which head? <laughs> <laughs> <laughs> sorry. Uh, so, pinag-aaralan namin yung yun exercise kasi isang component lang siya ng yeah. uh, ng study of uh, physical, physical activity. activity. Okay. So yung physical activity pa- basically parang apat na component mm-hmm. siya. So may work related physical activity. Mm-hmm. Ah, okay. Oh, so kung policeman ka, so na <laughs> oh, tayo do. Oh, ah, habang ka ng kriminal. Oh, so ah, part ng work mo. Physical uh-huh. activity 'yon. May non-work related. So mm-hmm. basically pag non-work related mga unpaid jobs 'yon. So kunwari naglalampas ako sa bahay, <laughs> nag ka pero kung may <laughs> so, may, uh, the jobs. In jobs. <laughs> Dami. So, yan. So, uh, non-work-related physical, physical activity, Yan. Okay. Tapos, meron ding uh, tinatawag na transportation-related physical activity. Ah, ah so, ah, kunwari, naglalakad ka, okay. sa ah, ah, work, or kunwari... Or habang nakasabit ka sa GP, parang workout <laughs> mo na yung biceps mo, di ba? Kaya, kaya, kaya, So, actually, healthy din yun. Okay. Pero, <laughs> and also dangerous. Risky. Risky. Risky. Risky. Okay. Risky siya. Oh. Tapos, tapos yun, yung tinatawag din, yung pang-apat is yung tinatawag na leisure time physical activity. Ah, leisure time. Okay. okay. Tapos, so, Yeah, uh, sorry. For, sorry. Doon, doon pumapasok yung exercise at sports. Ah, Saan? Sa, sa leisure, sa leisure time. Okay. okay, there are four types of physical Mm-mm. activities. Uh-uh. None. Work. At work. non-work. Non-job. Oo. <laughs> diba? Correct. Oh, non-job. Uh-oh. Non-job. Uh-oh. Tapos yung... Transportation. Transportation. Okay. And then yung leisure. Uh-huh. uh-huh. Okay. Uh-oh. So, doon pumapasok ang exercise. Oo. Mm-hmm. Okay. So, ano yung exercise? Ano yung characteristics ng isang oh. activity na makakonsider natin na exercise? pag sinabi ko exercise, parang ano siya, parang uh, repetitive. Mm-mm. Tapos, uh-huh. um, repetitive? Repetitive. Tapos, uh, may purpose talaga siya to increase yung tinatawag na health or fitness. Natin. Okay. So, yun yung primary purpose. Okay. Malinaw yung purpose. For health and uh, fitness and repetitive uh, siya. Okay. Okay. Wow. Pero, Ah, sige, mamaya lang natin pag-usapan. Halimbawa yung... yung Oo. Ano, gusto mo lang maging sexy. Oo, oh, mamaya pag-usapan natin yun. Kasama ka rin sa health. Pero tatanungin ko lang, kasi mm-hmm. yung mga ginagawa natin, Oo. kung mag magfo-fall ba sila under exercise, no? Oo. Ah. Halimbawa, Ako? oo, ano? Ano? yung mga commonly ginagawa mo to, na kinukonsider mo exercise. And then let's ask Sir John, kung exercise ba yun? Mm, wala. Yung tumatawa, yung <laughs> tawa. Yeah, last week, oo, lagi namin sinasabi yan yung abs namin. Ang ganda na. <laughs> Ten pack abs dahil sa kakatawa namin. Oo, exercise ba yun? Physical activity siya. Okay. Ah, pero pa, pa kasi makonsider na exercise, kailangan nasa at minimum 10 minutes mo siya gagawin. Ah, oh my <laughs> God! Tatawa ka 10 minutes. Tapos pagkatapos patay ko. So, dapat, ah, so may minimum pa lang minimum, exercise. oo. So, para, eh, ano to, may minimum recommendation. Bakit may minimum? Kasi para ma tinatawag kasi nila, uh, or sabi na para ma-gain mo yung tinatawag na health benefits ng hmm. exercise, Okay. uh, kailangan bouts of 10 minutes siya. So, pag oh. na jumping jacks ako, hindi pwedeng like after 2 minutes to oh. sa ako, <laughs> tapos ayoko na, exercise na. Hindi, kailangan at, at least Oo, 10. thank- 10 minutes, oh. continuous. Oo, pero iba-iba din kasi yung recommendation kasi Okay. merong ah, yung for tinatawag na aerobic exercises, yes. may mm-hmm. tinatawag na resistance exercises, exercises. Mm-hmm. tsaka may tinatawag na flexibility exercises. Okay. Mm-hmm. okay. Mm. Sige, mamaya puntahan natin yan pag usapan yung mga iba-ibang mga types ng exercises. Correct. Habang binabas mo yung pahatid, simulan nyo na yung 10-minute <laughs> jumping jack now. Okay. Pabat, mga pahati balita mula sa DZUP, abangan ang mga bagong programa sa radio School. That's I-S-K-O-O-L tuwing alas 4 ng hapon. Muling nagbabalik ang itanong kay engineer ng College mm. of Engineering tuwing lunes, Health Matters ng College of Mass Communication naman pagsapit ng Martes, Timbuyan ng UP Baguio tuwing Miyerkules, Radio School Review pagsapit ng Huwebes at agham para sa inyong kaalaman ng College of Science tuwing Biyernes. Ah, Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Kasali ka! True. At ah, po, no? Uh, <laughs> mag, magpapra- mag, magpa-practice muna kami ng iba't ibang exercises yes. dito. No? Ano ba gusto mo? Ako, resistance. <laughs> ako gusto ko yung hindi ako papawisan. <laughs> Mamaya na yan, yung suggestion mo. Sige. Kung ano exercise na hindi ako papawisan, kung ano yun, tumutok lang kayo dito sa Psycho Clock Habit. Nag-jog ka na ba? Naku, imbitasyon po namin yan na mag-jogging kayo around the UP Academic Oval. Yes! At hanapin ninyo ang farm. <laughs> Kasi nakikita nyo si Miss Che as a mountaineer. <laughs> Oo, oh, marami yun ah, mga nyo. Correct. Nag-jog, nag-run ako the last two nights. Aha. Uh-huh. At uh, sawang-sawa ako sa pagbumukha ko. <laughs> Pero yon promotional campaign yon ng ating station. Correct, nandito sa UP. So, abangan nyo po yung, uh, antabayanan nyo po yung mga uh, tarp na nandyan. Yes, okay. Papatuloy po ang Psycho O'Clock Habit. Kasama pa rin natin ako, <laughs> Jay. At syempre, si Tom. At ang ating special guest, si Professor John Kagas. Yes. ang topic natin ngayong gabi ay exercise psychology. At ang dami natin natutunan ha, dun sa ating gap na yun. Yes. Okay. So, kanina pinag-uusapan natin yung iba't ibang uh, physical activities right. at nabanggit ni Sir John yung tungkol sa mga iba't ibang forms ng exercises. Mm-hmm, mm-hmm. ang aerobic, aerobic exercise, exercise uh, uh resistance, resistance tsaka, flexibility. flexibility exercise. Ano okay. Ano, okay. May mga halimbawa, siguro naman, mga halimbawa yun, di ba? Oo. So, uh, kung aerobic, for running, yes. tapos, ah, so, so, kailangan okay. na maintain mo siya ng at a certain level na tuloy-tuloy. Yun okay. yung sinasabi kanina, 10 minutes, 10 minutes. dapat. Okay. Tapos ah, iba din yung recommendation for resistance training. Okay. Oo. So, which is, uh, sige, so let's mm. talk about the benefits of those types of exercises. Mm. No? Right. Pag aerobic exercise, ano yung usual benefit benefits ng mga ito? Uh, so, for aerobic exercise, usually na-enhance yung cardiovascular endurance mo, okay. tapos nag nag-improve yung uh, heart nyo. So, yes. medyo ano siya, more on circulatory siya. Okay. okay. Tapos yung resistance naman, more on uh, yung strength na sinasabi. So, for example, nag-shopping ka sa SM. <laughs> Oh, sa Divisoria, malapit pa. Pasko. Correct! Marami ka shopping bags. So, kung malakas ka, kaya mong buhatin yung Buhatin. natin. Oo Or, Oo. kung may iba kang ginagawa, exactly. <laughs> Oh, Mag, magbuhat. magbuhat. no. Nang, mo. <laughs> Diyos ko, iba na yung naisip. Oh, okay, sa magbuhat. Oo. Kasi mga kailangan ng strength. Strength. Okay. Oo. Tapos yung flexibility, yan, yung tipong may abutin <laughs> ka, Okay. or huwag pera mo sa floor. <laughs> Kasi ka flexible. Kailangan. Paano? Ako may nalaglag. So, kailangan yung paa mo para nakaangal. <laughs> Kasi ka ano ba? Abutin ganun. Parang masakit yung mga kakasuan. Ah, inabot mo siya. Kapag tumutwad ka, hinga, ganyan. Ano siya madaling masakit umangawi. Yes. Saan pa mapasok ang balance? Part ba ah, yun? Ah, actually, yung sa mga sinasabi ko, ano yun, ah, more on health-related sa Okay, components. Kasi, benefits. Oo ah, naman. Okay. Tama. Tapos yung sa balance kasi will fall under ah, ito, skill-related components of Okay. Ah, Ah, sige. meron pang ganung Aside from health Mm. benefits, Okay. we have skill, Skill, oo. Ah. benefits. Katulad po ng, Ah, yun yung sabi ng balance Okay. kanina, Uh-huh. ah, agility, okay, tapos power, so yun yung mga Ah, okay. iba't ibang ano, skill related. So actually yung, yung balance, ah, importante yun especially sa mga older adults. Okay. Yun yung parang sa recommendation for exercise. Uh, fin- aside from yung tat- sa tatlo, uh, ina- dinadagdag yung recommendation for balance. Kasi karamihan sa mga matatanda or mm-hmm. n- nagkakaroon lagi ng hip ano to, injury ah. dahil nawawala ng balance. Ah, so, okay. So, pinopromote talaga yung balance for them. Yeah. So, aside from uh, the physical or health benefits, mm. skills, skills um, psychological benefits naman, ano mm kayang makukuha natin mula sa pag-exercise? Mm-hmm ikaw, matanong kita. <laughs> Ah! Bakit? Ano ba? Diba nag-run? Oo, nilag-run ako. Oo. Um, it's my, ano also, solitary time. It's right solitude. Time out. Oo. Oh, so, actually, oo, mm-hmm. nakakapag-isip ako pag tumatakbo. mm Actually, napapansin ko, pagka high yung emotions ko, mas motivated ako to run. So, I guess ah. it's also my way of processing my emotions. Mm-hmm. Tar, ano mm-hmm. mo? Libog si Miss Pag libog na libog siya. <laughs> Alam niyo, kung nagja-jogging siya, yun yun. Yun yung pinaprocess niya. <laughs> <laughs> Tama! Eh, di ba? <laughs> Ah, ah, sabi ko lang sa past two days, ako ka ng sa Alam mo na! <laughs> Alam mo na! Kung basak mo ng talk mo! Jonathan naman kasi. <laughs> Ah. Sagutin mo na yung tanong. Oo. Ah, oo. oo. Kasi totoo naman, libog, di ba isun po ng libog, nalilito. Oo. Libog kasi mo sa ako. Bisaya ako. So, pag inunin mo, or pag sinabi mo na libog ka, bisaya. Gising na lilito ka. Yun na nga, kasi litong-lito Oo. siya ngayon. Kung sa mga kadahilanan, hindi na natin <laughs> pwedeng banggitin. Ano yun? Sa So, ako huwag naman banggitin ko. Okay. Nalilito po siya. <laughs> itanong mo na, itanong mo na itanong mo about the psychological <laughs> benefits. Pinabilis siya na tayong segment. Oo. Mm. Ayun, so yung ibang psychological benefits ng exercise, ah, sinasabi na nakaka-reduce siya ng anxiety at depression. Tapos, ah, yan, pag nag-exercise ka, medyo nag increase din yung, that, ah, ito yung confidence mo. Oh, self-esteem. Self-esteem. Oh. That's true. Tapos, um, sinasabi nila na yung vigor. So, parang, oh, oh. Vigor. <laughs> parang <laughs> nag-vigor. vigor. At makailan makang tulog na tulog kasi gising ka sa vigor. Kasi uh, yung, share, yung, sa share na natin, may nabasa akong <laughs> vigor ka na. Kaya baka parang interesting yun. Okay. Oh, at ano, ano ba, sorry, go ahead. So, yun, tapos isa pa yung sinasabi nila na, yun, nakaka-increase yan, o nakaka-increase yan ng tinatawag na psychological well-being. Ah, okay. Nice. So, total oh. din, happiness. Oo, oh, pag sinabi natin, that's true, pag well-being, kabuuan, holistic mm. ito. Correct. No? So, hindi lang physical. Mental, mental spiritual, yeah. bahagi na rin, yes. etc. Bunga, okay. Galing. O sige, so bago tayo mag-break, mm. dahil mm-hmm. nababanggit mo na rin naman ang vigor sa ating Sharon on air, mm-hmm ano na? Para pakinggan natin ang ating share on air tonight. Okay, so ito na ang ating favorite segment, ang ating Share on air! Ulit, ulit, ulit, ulit. Thank you, Share! Thank you, Share! Okay, so share on air question natin ngayong gabi ay Do you think sex is a form of exercise? Why? <laughs> At ang interesting na mga responses na nakuha natin, yes. ha? At syempre, bago natin tingnan yung ating sexpert, <laughs> yung expert, pakinggan mo natin yung responses ng mga uh, Facebook friends natin. Like, si Jared uh, Philip sabi niya, yes, kasi even lazy sex raises your heart rate. Oo, at sabi ni Delia, no? Because we should exercise every day. So that's that's a yes, I guess. Si Doc, si Doc Jenny Santos at si Martin ang Ongkeko, sex daw burns around 300 to 400 calories an I hour. It. Oo. Ay, What <laughs> do you love? The <laughs> burning? the answer. Okay. Sabi naman ni Miss Yamin, yes, because it really gets your heart pumping. Ito, hindi ko to kinaya. Sabi ni Iya, yan, sex is the best exercise because you get to work out and eat at the same time. <laughs> Hindi kaya nalito ako nung ano tinutukoy niya doon, di ba? Oo. Actually, si Adrian Gabriel, sabi rin niya, 346 hmm. calories, so precise ha? Kailangan natin i-confirm yun calories per hour according to certain researches on the topic. So, certain research on the topic. And considering hmm. all the muscle work and chemical mixing involved, mm-hmm. heck, para ka nang nag-gym, only more fun, ha? Ha ha ha. <laughs> Panindigan mo yan, ha? Oh, sabi ni Ian, ito, it's the only exercise that you would want to do day in and day out, day in and day out, in, out, <laughs> in, out, Diyos ko, out. Richard, panay-panay ito. Oo. At mula kay Dinli ito. Dinli, our favorite. Yes. Sabi niya, yung sex daw is good for the abs, cardiovascular, at higit sa lahat, napaka-affirming ng body image. <laughs> aside from being psychologically satisfying. Ah, tapos, Tapos, may dagdag siya. Sabi niya, tapos, you make your partner happy pa. parang hindi na, talagang active. <laughs> Ak- ay, ak- na- sa pagsagot, <laughs> sa Facebook. Facebook, okay. Thanks, Dean. Thanks, Dean. And thanks to all our friends time to, took their time to answer the question. At, Thank you. At yung mga nag-like lang na hindi sumagot. <laughs> Pero salamat na rin. I love you. Oo. Okay. Yes, sa tanongin Yes, natin. Mr. Sexpert. Ah, oo, it's sex a form of exercise. Ah, Nagano-blank yung utak ko. <laughs> Hindi. Ah, actually, pag ano, physical activity din kasi siya. Yeah. So, sabi ko niya, parang kung gusto mo siyang gawing exercise, dapat uh, ma-qualify niya yung ano. Yung 10 minutes. 10 oh, so, una dapat 10 minutes siya. Depende actually sa goal mo. Kung aerobic yung goal mo. Okay. <laughs> so, for more cardiovascular, ah, oh, so kailangan at least 10 minutes. Okay. Yung heart rate mo at certain level. So, ibig sabihin may certain Tapos, vigor ba ito? <laughs> or speed? Hindi, pwede naman moderate intensity. <laughs> kasi, <laughs> kung may technical ka, is, ano, parang ikakount mo kasi yung heart rate mo. Okay. So, habang nangyayari. or, or, or pwede din. Dapat di ba? Kasi nakapag, yung moderate intensity, kapag nakapagsalita ka pa rin habang ginagawa mo. Ah. Kailangan pa si moderate intensity. Pag nakakapagsalita salita ba? Or pwede like mga certain calls to deities. like, But and then, dapat meron na magsalita, high intensity na yun. Ah, Paano kung ano may sounds pero, pero walang words? Ha? Hindi na. Dapat, Kaya kailangan words. Articulate ka pa din. Oo. <laughs> Hindi naman. Trip ko, sakto pa. Yung ka lang, maintain it. <laughs> May 3 minutes to go. <laughs> Oh, ano? Mali ako? Okay. Tama daw, tama uh, daw. Okay. Okay, and then, pag nakakapagsalita, moderate yun. Ay, okay, kasi pag nagja-jog ka, yun kasi yung sinasabi, pag magja-jogging ka, oo. diba, pag, basta pag nagkakapagsalita ka pa, tapos, ano, parang, hindi ka naman sobrang out of breath, moderate intensity. Nagja-jogging ka. <laughs> Paano kayo Magsalita ka pa, pero wala. ano ka usap ka kasi? <laughs> Sabi na, like, nagka-countdown ka na ng mga Philippine presidents. Nasa ano? Sa okay. Ayun. Ba, pa, sige, bago tayo tapos ako sa, meron akong hanging question. Uh, kay Sir Pepe, okay lang ba if I ask? Pero um, yun na ba yun? Yun yung ano, sa aerobic. Oh, okay. So, diba? kung, kung gusto mo siyang resistance training, okay. pwede din. So, kaya nga sabi, di ba, kanina sa isa sa mga, sabi dun sa, ito, sa comment. Oo, oh, 346. Oh, 346. Tapos combination siya ng aerobic, exercise, tsaka yeah. flexibility, uh, ah, uh, ah. resistance, tsaka flexibility. Oh, Sana na, ba't nagbubuhatan kayo? <laughs> Pwede, medyo acrobatic. Bagay, bagay, bagay. <laughs> Okay, pare. Or strength. Ano ba yun? Diyos ko, may salsa to, baby. Sorry! Oh my God! my quote for tonight na resistance ito, baby! Okay, just, no, kasi na siya ng oras. Yung hanging question ko na lang, yun yung sagot ni Sir John. Ano, okay. Ay, marami kayo natutunan tonight kay Sir John. Ako, may questions pa kayo. Oo, oh, oh, siguro naman self-explanatory na yung flexibility part. Oo. Oh. Sige, mamaya na lang yung question ko. At question din kasi <laughs> yung nandiyan. Anyway, isa na namang topic balita bago tayo mag-break. Iniimbitahan ng lahat ng UPXDS alumni na dumala sa 4th anniversary celebration ng UPXDS Alumni Association sa darating na ika-apat ng Disyembre mula ika-anim hanggang ika ng gabi sa bahay ng alumni ng UP Diliman. Tampok sa nasabing celebration ang UPXDS G2 Band at ang UP Singing Ambassadors. Yay. Subukan po namin makarecover sa mga kaganapan. Kayo po, kung gusto mag-resistance exercise dyan, <laughs> go ahead. May 2 minutes kayo. Hindi pa aerobic. <laughs> Hindi siya aerobic. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nag-resistance training ka na ba? I-share <laughs> nyo naman kung paano nyo ginawa. Nag-post sa Facebook, i-text nyo sa amin, Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Final segment yeah. natin, Miss Che, kasama pa rin natin ang ating exercise psychology expert. Na si Professor Jonathan Cagas. Okay. Okay. So, ngayon naman, tanongin naman natin si si Sir John, no? Mm-hmm. Um, kasi, syempre, yung exercise, parang regular routine siya. Parang dapat right. ginagawa natin siya regularly. Mm-hmm. Eh, paano dun sa mga tao na mas sedentary yung buhay nila, yung hindi sila, wala silang oras mag-exercise, no? Ano yung mga pwede nilang gawin na may physical activity sila mm na may mm. benefits pa rin ng exercise. mm Ayan. Eh, at saka pwedeng inagdag ko na rin, so John, yun nga. Yung bawa, meron ka bang suggestion? Kasi ako, <laughs> at saka k- nag-text sa atin si Ma'am Jang. Hi, Ma'am Jang. Sabi niya, ah, ayon, ayon namin ng exercise na pinagpapawisan kami. <laughs> so ano yung masasuggest mo para hindi kami pawisan? Pwede ka mag-swimming. Ay, <laughs> diba? basa pa rin. Basta pero at least hindi power. Power, So, swimming as an exercise para hindi pagpawisan. Why not? Oo. Magandang suggestion ko yan. Ah. But anyway, Miss Shay, going back. Yes, going back to the question. Mm-mm. Ah, actually, kasi di ba, nabanggit ko kanina na may apat na types of physical activity. Yes. Mm-hmm. Actually, yung World Health Organization, mas pin- pinopromote yung apat na yon. Okay. So, sabi nila, na sa actually sa mga countries na mataas na yung uh, tinatawag na transportation-related physical activity. Okay. Kasi may mga countries, di ba, na nagba hmm nagbabike sila oh, yes. to work. Tama. Eh, sa atin yata, unless commuter ka, yeah. <laughs> tapos mainit, may ganung factor. So, actually, yung ano nga, yung parang recent data ng DOH, mm-hmm. uh, ah, parang konti lang ng mga Filipinos na active. Like, so, <laughs> so, exercise. Sa exercise. exercise. Tsaka actually sa ano din, medyo may sa ibang aspekto ng physical activity. Yes. So, sabi na, tingnan mo kung ano yung apat na activity sa yon tapos mm-hmm. pwedeng doon ka kasi maging active. Like, for example, uh, may may program na tinatawag na 10,000 steps program. Ay, wow! Ano yun? So, yung 10,000 steps program, basically sinasabi na you have to accumulate 10,000 steps in a day para mag-gain mo yung minimum health uh, benefits ng exercise. Okay, 10,000 steps. Oo. Paano mabibilangin yon? Actually, may magbibilang ka. Yes. <laughs> Oo. Oh, oh, magbibilang naman yun. May counter. May tinatawag na pedometer. Pedometer. So, siya, yes. para siyang beeper lang. Kung inabutan yung time ng beeper. <laughs> Ay, ano yun? <laughs> So, okay. diretso na beat na ano, na isusuot mo lang sa bulsa. Mm-hmm. O, tapos, isiset mo yung mga data mo. Tapos, ika-count yung steps mo. Oo. At available, mm. oo, available to. Oo, available lang sa Philippines. Oo. oo. Meron dun sa Japanese store, 66 pesos. Oo. Pero one day lang. <laughs> <laughs> Hindi, pero ano siya, uh, may, depende naman sa ano, sa brand at sa quality. Oo. So, available siya. Oo, nabibili po siya at pwede natin siyang gamitin. Yes, oo. Okay, so 10,000 steps. A day ito, ah. a day. For health benefit. For health benefit. okay. So for fitness benefits or for weight loss, kunwari, siya sabi nila you have to accumulate uh, between 12,000 to 15,000 steps. Ay, Okay. <laughs> Pero ma- ma- matagal ba yun? Mahirap ba yun? No? Actually, Practically, um, paano siya pwedeng gawin? Well, actually, yung 10,000 steps na yun, uh, mm. parang equivalent na siya sa 30 minutes na of eh, regular exercise. Oh. Ah, really? So, so sinasabi mm. kung uh, pwede ka, pag, di ba, recommendation minimum 30 minutes a day. Mm-hmm. So, kung wala ka talagang time para mag-exercise a day, so, mag 10,000 steps ka na lang, tapos mm-hmm. all throughout, na-accumulate mo siya. Yeah. Okay. So, okay. siguro instead of, yung usual na sinasabi nila, kung iikot, magsasakay ka pa ng ikot jeep, maglakad ka maglakad na lang. Maglakad ka na lang, oo. Oh, oh, oh. Later, maghagdan ka na lang. so, tapos, yun, ipark mo pa practical at walang masyadong cost except for the pedometer. Yes. yes. So, Okay, so dun sa mga tao naman na regularly nag-exercise, mm-hmm. based on your research, kasi uh we know that oh. research on uh, the motivations of people right. in exercising, uh-huh. ano yung usual na motivations nila? Uh-huh. So in general, yung mga reasons ng mga tao why they exercise is na, una yung weight control, seems nilang either oh, man. ma-maintain yung weight nila, okay. mag-gain or mag-lose mm-hmm. ng weight. Mm-hmm. Tapos, uh, yun, uh, iba naman reason for stress and depression para mm-hmm. ma- maka, ma-reduce yung mga yun. Tapos, uh, meron din, iba naman reason nila for exercises para ma, ma, to, ma-reduce yung tinatawag na risk of cardiovascular diseases. Ah, okay, na katulad ng mga, heart, halimbawa, oh, heart, heart problem, heart problems, oh, oh. blood pressure, oh, oh. diabetes, yung ganun. Mm-hmm. Tapos, yun, yun, yun yung general. Tapos, yeah. yung sa research namin, mm-hmm. uh, na, ay, ano, first part, parang first stage ng research namin, yes. uh, yun, number one na lumabas, actually weight management din sa Philippines. Weight oh. management. Oh. Mm-hmm. Tapos, uh, ah, Ayan. Uh, ah, number two din, yung parang more on fitness related. Okay. So, yung tao either nag, nag, ato, ah, nag, nagko-control ng weight nila or gusto magpapayat Uh-oh. or yung para lumakas. Para, para lumakas. lumakas. So, yun yung mga reasons sila why they exercise. Okay. So, pero interesting na, I think yung sinashare niya sa amin before, ma- yung other reasons sila for doing exercise ay hindi necessarily personal o hindi lang yung mm-hmm. sa kanila oh, mismo nang gagaling, okay. di ba? Oo. Oh, oh. Y- yung iba naman, nag-exercise lang kasi sinabi ng doktor. Okay. So, recommended by recommended. Oo. So, im- yun, importante kasi na kung gusto mo ma-exercise, kailangan may, may sariling reason ka. Kasi pag sinabi mm. lang ng hmm. iba, pwede kasing gagawin mo lang siya at certain time, Oo. tapos after that, Correct. hindi mo na gagawin. Pag wala na nang babantay, hindi ka na nare-remind. Oo. Sa psychology, ito yung tinatawag na extrinsic motivation. Sa intrinsic okay, Oo. So, okay din na meron tayong mga, kunyari kasi masarap mag-jog pag alam mo na mag-jog din yung mga friends mo, Oo. or crush mo. Mm-hmm. Oo. But at the same time, sana na-recognize mo na gusto mo din talaga yun for yourself. Right. Yes, oo. Oo. So, importante. Ano kaya naman, I'm sure lahat tayo, gusto natin healthy tayo, ganyan, gusto natin mag-exercise. Pero may mga tao na may mga, siguro may mga hindrances, Mhm. kaya hindi sila nakakapag-exercise. Na, Ah. ah, nakita nyo ba ito sa research Ah, nyo? sa research natin, parang hindi pa namin tinignan yung ah, ah, part. Mm, Pero okay. siya, experience siya, oo, siya sabi lagi, ang tatlong reason bakit hindi nag-exercise yung mga oh. tao. So, una, lack of time lagi. Okay. So, number two, tapos parang sinasabi niya wala ng energy, pagod na sa work. Or, Correct. Tapos number three, yung wala, kulang sa motivation. Oo, oo gusto ko lang i-relate yung naging discussion natin before sa pag-aaral. Oo. Baka pwede rin ganun sa exercise na mag-set ka rin ng schedule mo talaga. Oo, oo. oo. Actually, ano yan, isa sa mga guidelines yan na kailangan mm-hmm. mag-set ka ng time talaga for mm-hmm. exercise. Tapos mm-hmm. actually, depende pa yun sa yung tinatawag na stage of anong behavior mo. Yes, kasi yes. may ibang tao, yung pag, pinag-aaral guys kasi namin sa exercise stage na pag nasa pre-contemplation ka pa lang, parang ayaw mo mag-exercise actually, tapos yung mga nasa preparation stage, uh-huh. nag-iisip ka mag-exercise pero hindi ka pa nag-exercise. Okay. Tapos yung mga nasa main, uh, action stage, nag-exercise yes. na pero hindi pa regularly. Okay. Tapos yung maintenance, yun, nag, nakapag, nag-exercise na pero regular. Okay. Tapos okay. iba-iba yung mga parang guidelines para paano to motivate yung people na to. At different ah, okay. Oo, oh, kasi minsan sa simula talagang nakakat... Na, madali kang tamarin. Oo. Lalo na pag di mo pa nakikita agad yung benefit. Yes, so kaya importante sa una, uh, lagi kong sasabi, you have to find an activity na nag enjoy ka Ah, talaga. oo, oo. Okay. Kasi pag hindi hindi ka nag enjoy kasi sabi lang nila gawin mo. Mm. Eh, parang hindi mo kasi parang hindi sa yung activity na yun. Ah. Oo. And again, hindi siya kailangan yung mga pilates or yung oh, 14,000 steps. Oh, I think may physical activity. Oo. Okay na. Okay na. Meron lang isang tanong dito. Mukhang nahihiya siya mag-post sa Facebook. Pero hmm. tinatanong niya, no? Kasi balikan daw natin yung talaga yung sex sa form of sex. ano ba yan? Ang natapos na siya. Diyos ko! <laughs> babanggitin ba natin yung pangalan to? <laughs> okay, so anyway, tinatanong niya, kasi mm-hmm. syempre, minsan hindi mo naman na naiisip na yung ginagawa mo daw ay form ng exercise. Oo. Pero may mga parallel exercises ba ito? Hmm. Kunyari, sa real life. Oh, sa real life. life. <laughs> Oo. Yung act Tsaka yung mga oh. ginagawa nating mga exercises. Ah, okay. Siguro yung sa yung sa bedroom na yun. So, so pa, nagiging aerobic siya <laughs> kasi di ba rhythmic yung movement, okay. repetitive. like for example, paano ba? Exercise, parallel exercise yung belly dancing. Okay. <laughs> <laughs> Bakit? Teka lang. Kasi di ba may gyro ano? movement? Ayun yung sa aerobic part. Tapos okay. kaya mo siya imitate yeah, kasi for 10 <laughs> minutes. Oo nga naman. Kaya nagiging aerobic siya. Kesa naka-jumping jacks ka. <laughs> Oh. <laughs> paano i-maintain mo? Paano mo gagawin lahat ng yun? Oh. At saka, all that pa. Oo. Okay. Kaya medyo maganda din sa abs yun. Okay. okay. Tapos nagiging resistance training siya. Pag, kasi pag sinabi resistance training, may kasamang weight. Eh, diba? Eh, tinaak mo talaga. so, push up. so, push up. Push up. Tapos actually, crunches din. Or squats. <laughs> so, yun yung mga parallel movement. Okay, why not? Kaya na bago mag-isip ko. oh, kung paano, kung <laughs> paano. Oh. Tapos sa flexibility, eh, Paano? <laughs> Kayo na rin po, paano mag-isip? Paano nga yung flexibility? Legs behind the head. Ah! Legs yeah, hindi. Careful, careful lalo na kasi baka naman, di ba, naka-exercise ka nga, bali-bali naman yung buto mo. Stretching. Stretching. Ah, At saka yung magkalimutan pa, yung ating baseline na heart rate. Heart ah, rate. And also before Paano to, Sir John? Medyo na wala na tayong oras. Sino final words, take home points na before Conclusion. so, yeah. ayun, siguro, learning points. Learning points. Uh, yan, uh, find, siguro ano, find an activity na sobrang nag-enjoy kayo. Mm-hmm. Tapos mm-hmm. kung, kung wala kayong, uh, ah, tapos find a, a partner na pwede kayo mag-exercise. Siguro, exercise group mates. Yes! <laughs> <laughs> okay. Okay. Ayan. Tapos, yan, kailangan mag-set ka rin ng goal. So, ah, okay. para kung ano yung gusto mo achieve dun sa fitness. Tapos, kailangan at the end, maging mm-hmm. part siya ng lifestyle mo na dapat hindi mo na siya iniisip. Winner. Wow, Parang thank you. Brush. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We've learned a lot. Sobra. I'm sure yung audience natin Gosh. maraming natutunan tonight. Maraming True. pong salamat sa pakikinig. Bago tayo tuloy magpaalam, bumati po muna tayo. Uh-oh. Shake, Eunice, Mamel, Red, thank you, Jeff, hi. Yung mga Psych 101 Open News students sa Kelly Villa, hello po, mga first-time listeners natin. Okay, happy birthday kay Marielle Feliz Correct. Uh, si, kay Greg, good luck sa NCLEX exam niya next week. Kay ah. Robert, again, kay Hi, Robert. Siya. Hi, Tony. Uh, siya kailangan niyang mag-stretching. Yes. ano. Oh, Susan, pa. Uh, mga taga CHK ko may nakikinig. Hi, CHK people. Yun. At since we talk about exercise and well-being, gusto natin quickly i-plug yung bagong libro ni Dr. Margie Holmes. Sabado! Correct. Yung, yung, yung book niya entitled Down to One Depression Stories at available na sa mga bookstores. For more information, visit margaritahomes.com. Yes. Again, hello. Mar- maraming salamat po for tuning in. Sir John, thank you. Thank you so much, Professor Jonathan Cagas. Resistance to, baby. <laughs> Magandang gabi po. Good night. Good night.